and Сегодняшняя конференция наша посвящена профилактике сердечно-сосудистой патологии. Сердечно-сосудистые заболевания являются одним из самых главных причин смертности во всем мире. Эта тема актуальна также и в Нагорно-Карабахской республике. Сердечно-сосудистые патологии ответственны более чем за 50% смертных случаев. Снижение профилактика заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является стратегической задачей, особенно в странах с немногочисленным населением. Это касается в первую очередь нашей республики. На сегодняшний день задачей современной медицины является не только улучшение качества жизни пациентов, но и применение в средств средств, направленных на улучшение прогноза пациента с кардиологической клиникой. Сегодня у нас в гостях наши коллеги из Еревана, кардиологи Перюзан Армен Рафаэлович и Мехтарян Салбир Нурайрона, которые согласились поделиться с нами по вышеназванной проблеме. Thank you. Փիվզան կենտրոնն 3 տարվա պատմություն ունի, դա հիվանդների, այսպես կոչված outpatient ambulatory բժշկական օգնության կենտրոն է, ոչ ստացիոնար բնույթի, որովհետև շատ դեպքերում անպայման ստացիոնար բուժումից հետո վիճակի կայունացումից հետո հիվանդները մեծ մասամբ սիրտանոթային պահանջ են զգում մշտական վարման, մշտական հսկողության եւ բուժման, որտեղ այդ հիվանդությունները իրենք, այսպես ասած, կուրսային բուժման ենթակա հիվանդություններ չեն, որ մարդու կյանքին զուգահեռ գնում են։ Պարոն Փիրուզյան, միշտ էլ ուրախ ենք ձեզ տեսնել եւ ձեր գոլեգաներին տեսնել Արցախում։ Այս անգամ ինչու եք եկել։ Շատ շնորհակալություն այդ ջերմ խոսքերի համար։ Ես էլ միշտ ուրախ եմ այստեղ գալու համար։ Տարիներ շարունակ գալիս ենք ու մեր պարտքն է գալ Արցախ, մեր գոլեգաների հետ հանդիպել, կիսել գոլեգաների հետ եւ տեսական եւ փորձ մեր պրակտիկ աշխատանքի փորձը։ Այս անգամ ծրագիրը Ծրագիրը բավական ընդարձակ է։ Ներկայացնելու ենք զարգերակային հիպերտենզիայի եւ իշեմիկ հիվանդության բուժման հետ կապված դեղորայքային մոտեցումներ, լինելու են հիվանդների համայց հիվանդանոցում եւ ընդունելություն։ Սա է ծրագիրը։ Դեղորայքը, որը ներկայացնում ենք, չեմ ասում, որ սա նորություն է, որովհետեւ դա հայտնի է եւ Արցախում եւ Երևանում եւ միջազգային ճանաչում ունի առանձնահատկությունը այն է, որ մեկ հաբի մեջ զետեղված են 3 ակտիվ նյութ, այսինքն հակահիպերտենզիվ բուժման մասին եմ ես խոսում։ Առաջին ընտրության 3 հիմնական պրեպարատները մեկ դեղաձևի մեջ, որը որը խիստ բարձրացնում է հիվանդների, այսպես ասենք, հակվածությունը բուժման, որովհետև եթե 3 առանցին դեղ են ընդունում եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նույնիսկ եթե երկու կոմբինացիա են ընդունում պլյուս երրորդը, միշտ ընդհատման հավանականությունը ավելի մեծ է։ Եթե հիվանդը ընդունում է 1 դեղաձև, 1 դեղահապ, որի մեջ պարունակում են 3-ը, այդ ժամանակ հակվածությունը ավելի բարձր է, իսկ զարկերակային հիպերտենզիայի հսկողության բնակչության համար հակվածությունը շատ կարևոր է, որովհետև շատ դեպքերում հիվանդները դադարեցնում են ընդունումը կամ իրենց թվում է, որ խնդիրը կոնտրոլի ենթարկված է, բայց իրականում այդպես չէ։ Իսկ մի դեղաձևով այդ հակվածության հարցը լուծվում է, ու հիվանդների մոտ հետագա բարդությունների հավանականությունը խիստ պակասում ինչպես է կոչվում դեղը եւ միայն պիտի հիվանդը օգտագործի բժշկի նշանակած դեղատոմսով, թե կարող եմ դեղատնից։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարցեր։ Բոլոր դեպքերում ցանկալի է, որպիսի հիվանդը օգտագործի դեղաձևը բժշկի խորհրդով եւ բժշկի դոզավորմամբ, որովհետեւ նույն դեղաձև ունի 4-ը տարբեր դոզավորում եւ յուրաքանչյուր հիվանդի համար պետք է ընտրվի ճիշտ դոզավորումը եւ ընդհանրապես սիրտանոթային դեղերը, հակաբիոտիկները, հորմոնալ դեղերը եւ դեղերի մեծ մասը պետք է լինեն բժշկի ցուցումով ընդունված եւ բժշկի դեղատոմսով ընդունված Այցի նպատակը բաց դռների օր մարդկանց օգնություն, բուժօգնություն, լրացուցիչ բուժօգնություն, քանի որ իրանք տեղում էլ դա ստանում են, բայց լրացուցիչ մասնագետի կարծիք ունենալ ավելի օգտակար լինելու առողջության համար եւ նաեւ ուսուցողական նպատակով ծանոթացնելու կարևորագույն այսօր բժշկության սրտաբանության բնագավառում աշխարհում Եվրոպայում ուղեկցող ուղեցույցների բուժման եւ հետագա միջոցառումների կազմակերպման ճշգրիտ ճանապարհ ընտրելու համար։ Նպատակը դա է ուսուցողական ծրագրի։ Ծանոթացնելու մեր բժիշկներին, սրտաբաններին, թերապևտներին, վերջին ուղեցույցներին աշխարհում տեղի ունեցող։ Մեծ հպարտություն եմ ապրում, երբ ասում են, որ հայ սրտաբանները հրաշքներ են կատարում, նույնիսկ օտարազգի մարդիկ հիվանդ սրտերով գալիս են Հայաստան ու առողջ սրտերով վերադառնում իրենց հայրենիքը։ Ձեր խոսքը այս մասին ձեր գնահատականը։ Մեզ համար էլ շատ մեծ հպարտություն է, հատկապես դրսից եկավ, բայց ինչու ոչ ամենակարևորը մեր ժողովրդին ծառայելը եւ բուժող օգնություն ցույց տալ։ Կարծում եմ դեռ շատ տեղ ունենք սրտաբանության բնագավառում աշխատելու, բայց համենայն դեպս գոնե հավասար Եվրոպային եւ աշխարհին փորձում ենք մոտենալ մեր քայլերով, մեր բուժական մոտեցումներով եղած համաշխարհային տվյալներին։ Մոտեցել եք թե զուգահեռ եք քայլում։ Կարծում եմ մոտեցել ենք, որովհետեւ կան տեխնոլոգիաներ, որոնք դեռ չենք իրականացնում։ Կան, այսինքն գիտենք դրա մասին, բուժման այդ տակտիկաներին մոտենում ենք, բայց չունենալով որոշակի օրինակ գոնե միջամտական։ Տեղորայք Համակարգային առումով հավասար ենք գնում, բայց միջամտությունների որոշ առումներով զուտ ֆինանսական, նաև պատճառներով, որոնք որ շատ հանկարժեք են, առայժմ մի քիչ հետ ենք մնում։ Որոշ բնակավարներ մեծ մասամբ փորձում ենք զուգահեռ քայլել։ Այսօրվա իմ թեման կարևորագույն դեղորայքի ընտրությունն է՝ սրտի իշեմիկ հիվանդության, սրտային վարդությունների ռիսկերի կանխարգելման եւ զարգերակային ճնշումի, որոնք բոլորը փոխկապակցված են եւ այդ դեղորայքների ընտրությունը, որոնք որ լուրջ ռիսկի եւ մահացություն են իջեցնում սրտային հիվանդությունների բնագավառում։ Էլի վերջին ուղեցույցների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Միշտ ցանկացել եմ իմանալ, թվում է թե շատ սպառ հասարակ հարց է։ Այսպես կոչված վալերիանկանները կատվախոս կոդերը գրեթե բոլորս եք օգտագործում, ճիշտ է թե սխալ։ Իրականում դա զուտ հանգստացնող խոտաբույս է, որը որ ազդում է սիմպաթիկ նյարդային համակարգի վրա եւ ինչ որ չափով հանգստացնում է, բայց դա դեղորայք միջոց չի, որպեսի բուժում իրականացնի մարդկանց մոտ։ Տարբեր ձևերով մենք համագործակցել ենք կոնկրետ նորք մարաշը ինքը իր սեփական նախաձեռնությամբ եւ շատ ուրախալի է նաեւ այսօր ընդգրկվել այլ կազմակերպությունների կոնկրետ այսօր դեղորայքային կազմակերպության կողմից եւ ես սիրով ընդունել եմ այդ առաջարկը։ Ես շատ ուրախ եմ նորից լինելու Արցախում եւ ամեն անգամ գալուց տեսնելու համագործակիցներ, համախոհներ։ Այսօր եւս մեր նպատակը ծառայելն է մեր ժողովրդին, հիվանդներին։ Խոսելու ենք զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման մասին, մասնավորապես դեղաձևի մասին, որը ձեզ եւս ծանոթ է։ Գիտեք, որ զարկերակային հիպերտենզիան սիրտանոթային հիվանդացության մեջ շատ կարևոր ռիսկի գործոն է։ Մենք շատ ենք խոսում հիպերտենզիայի մասին, թվում է թե շատ դեղեր են արտադրվում, ուղեցույցները թարմացվում են բարբերաբար, բայց խնդիրը շարունակում է մնալ, հիվանդների քանակը շարունակում է աճել, դրա համար պատճառներ կան Որոնք են պատճառները, մի շատ կարևոր երանգյունի կա եւ այդ պատճառները եւ սուբյեկտիվ են եւ օբյեկտիվ են։ Երանգյունու մեջ ես առանձնացրել եմ 3 կարևոր կողմեր։ Առաջինը դա հիվանդն է, երկրորդը մենք ենք բժիշկները, ինչպես ենք վերաբերվում բուժմանը եւ հիվանդին, եւ երրորդը իհարկե այն դեղաձևերն են եւ մոտեցումներն են, որ մենք օգտագործում ենք այդ հիվանդների խնդիրները կոնտրոլի ենթարկելու համար։ Ես կուզենամ առանցին առանցին կանգնել այս 3 երանկյան 3 կողմերի վրա, բայց մինչ այդ մի քանի տվյալներ էպիդեմիոլոգիական, տեսեք, զարկերակային հիպերտենզիան ասում եմ, ինչքան գնում է, ինչքան է լավ բուժում են, քանակները շատանում են։ Իհարկե պատճառ վկայականները բազմաթիվ են։ Երկրագնդի բնակչության քանակն է աճում, կյանքի միջին տևողությունն է երկարում, այսինքն հավանականությունը, որ ավելի շատ հիվանդներ կունենան ճնշում։ Մյուսը ապրելու, այսպես ասեմ, որակը միգուցե ճակերտավոր կամ ոչ ճակերտավոր լավանում է, այն երկրները, որոնք, ասենք, բնակչության մեծ քանակ ունեին, դա Չինաստանն է, Հնդկաստանն է եւ այլն, ինչքան մարդ սկսում է լավ ապրել, թվում է լավ ապրել, այնքան սիրտանոթային հիվանդությունների քանակը ավելանում է եւ հիպերտենզիայի քանակն է ավելանում։